Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Վոլոդիա Աղաջանյանը 1989 թվականի հունիսի վերջին ընտրվում է կոմունիստական կուսակցության Շահումյանի շրջկոմի առաջին քարտուղար։ Միաժամանակ վարում է նաև նախկին ժողովրդական падգամավորների շրջանային խորհրդի գործկոմի նախագահի պաշտոնը։ Հունիսի 26-ին շրջխորհրդի արտահերտ նստաշրջանում որոշում էր ընդունվել շրջանը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին վերամիացնելու մասին։ Մի քանի օր անց դարձյալ նրա նախաձեռնությամբ Խանլարի շրջանի Գետաշեն գյուղն ընդգրկվում է Շահումյանի շրջանի վարչական տարածքում։ 1990 թվականի հունվարին ազերիները սպանում են Մարտունաշեն գյուղի անասնապահական ֆերմայի պահակին։ Ամսի 9-ին Վոլոդիա Աղաջանյանի գլխավորությամբ Շահումյանից 22 հոգանոց պատվիրակություն է մեկնում այնտեղ թաղմանը մասնակցելու։ Ազերիները դարանակալում եւ ճանապարհին բոլորին պատանդ են վերցնում։ Փոխանակությամբ մերոնց ազատում են։ Միայն Կուշշկոմի առաջին քարտուղարին ազերիները համառորեն պահում են իրենց մոտ։ Չեն օգնում լղիմից ընտրված ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի падգամավորների նամակը Գորբաչովին, Արկադի Վոլսկու ջանքերը։ Եղբայրը Կարլեն Աղաջանյանը, որը միլիցիայի ասկերանի շրջանային բաժնի պետն էր, ում ասես եւ որտեղ ասես չի դիմում, նույնիսկ Կովկասի մուսուլմանների առաջնորդին է դիմում։ Գործի է դնում եւ իր կապերն ազերիների հետ։ Հենց նրա շնորհիվ Վոլոդիա Աղաջանյանը ավելի քան մեկամսյա գերությունից տուն է վերադառնում, ինչը թվում էր անհնարին։ Վերհիշում է Վոլոդիա Աղաջանյանը։ Դեր գործունեն նախագահան, երբ որ սեսիան ընդունեցին Ղարաբաղի միանանք, մի քանի օր անց Գետաշենցիկ լսել են, գիտեմ թե այս իրաց թողել են մենակ։ Նորից սեսիայի մրել, որոշում ընդունել Գետաշենը, որ միացնել Շահումյանի շրջանի հետ, բոլոր ֆունկցիաները կատարել որպես իրանց շրջան։ Իրանք էլ որպես մեր մեծ յուղ, գյուղսովետ, սովխոզը վերցրել մեր ֆինանսավորման, մեր ղեկավարման, մեր մատակարարում։ Ու այդ նույն ժամանակ էլ ընդդեղի ճանապարհն եմ սարքել։ Ընդդեղ ճանապարհը մի հատ մեծ ծոր կար, մեր ու խանլարի արանքն ալեր։ Այդ ծորը բլան ու խնասում, որ որը գալիս է սեպտեմբերը անանցալի է դառնում։ Ցիմերը Շահումյանը ցել խալատ կաս Կիրովաբադով կաս։ Այդտեղ այս շատ մեծ սալի քարեր է եղել։ Տալ ենք տրակացրել, քարը հավաքել դվախում ենք, մենք թակրևը սկսել ենք։ Տրակացրել ենք ընդդեղի ճանապարհն է բացել։ Հանգիստ էր շրջանում հարևան ազերաբնակ բնակավայրերից ոտնսկություններ կային թե չէ։ Պաշտպանության դիրքերը սարքել ենք բոլոր գյուղերում հերթապահությունները, գշերային զինվորները եւ ղեկավարել մշտական հերթապահ պաշտպանությունները կազմակերպված ստացված ամեն ինչ հանգիստ թուրքերը մեկ-մեկ բաներինում ստից մի անգամ բանին ատել եկել են ֆերման ոստի կետերներին տակին եկել են մտել մեր ֆերման մի մարդ սպանել ֆերմի մեջ 100 գլուխ անասունու կապի շանել քշել տարել հետները մի չոբան տարել սահմանի վրա չոբանի բիզը կտել մորթել ու տարել առավոտը ջանգեն տոյնացնը վայելիներին խնդրեց թուրքերը շատ վախացան 79 թվի վերջնա դեկտեմբերի 30-ին կարծես սրտս ասում էր գնացել խանլարի սահմանը Դե մեր գետաշենի կապը մնաք ռացիա էր։ Հերակապեր ընդդեղել Թուրքիա գյուղեր կամ Շահումյանի։ Դե նրանք էլ ընդդել հետում ես վարկումի մնակ իքնի որ Թուրքերը գիտան վայրես վախում չէ։ Իրանք ինձանից արդեն վախում։ Ես քնիմ ընդդեղ ոչ մի թուրքաշ կսրեյում չէ։ Եկել են սամանի կոչտը տեսնում Լենաներ հերակապի։ Ինքերաջանյան։ Լենա ինչ ես լացնում։ Ինքերաջանյան վերտալիոտը օդում տրակելա, ընկել ժողովուրդ կոտորվել են։ Դեսը գիրում են ժավակ վերտալիոտը 28 հոգի տեղը 60 հոգի են ստացնում պիրում։ Երևանի վերտալիոտ։ Ուղղաթիվ։ Ասում արա եթե 60 հոգին պատկերացնում ես, ելկարած այդ ժողովրդին ընդեղ բահանջ։ Շոֆերս անունով Սաշիկ, ասում Սաշիկ քշի։ Ասում ընկերոջ ջան, ես երկու օքավ, մնաք մի հատ հրացանոնը մաշինի են հետևին դրել։ Ասում ո՞նց կնես, ոչ մի գրանատ կա, ոչ մի ավտոմատ, ասում քշի վերտալյոտն գնա մեն ժողովրդի օրը ինչա։ Քշի ինչ ուզում եմ տեքնակ, ասում դու դեմս դուսքա, մաշինի տակով սկնա, դու կերետ դուսքա դեմը, հոպես տալի քնաս։ Քնում եմ 50-60 երեք դաշտ տալելու, միշտ վերտալյոտը գանում, այլ եկան ընկանգնել թեկուցյաները։ Վերտալյոտի պրոպելլերը ֆրանը աշխատում է, ժողովուրդը այդ կողմ գոտի վրա, ասենց ժողովրդի չէ, չեն, վերտալյոտը թեքվել ասենց, պրապելները վարտվել չի, մարդկանց քթելա, դաշտո մի լցվել, շները խոզերնել են լցվել, դե քաշքաշանանում, գյակները, մասերը քաշեն տալիս, ժողովրդի մեջա վազեն տալի, գիտեմ չեն հով ինչ ան, գործը դժվաց։ Ես կողնան բացրտել, ասում վա բղավեմ ժողովրդը, ուզում եմ բղավեմ, դենցի տեսարան տեսած չեմ, ձայնից դուշ չգալի, ինձ զվակը մի կեր, այ ժողովուրդ, վար դուշ եկա հանգարը, ժողովուրդն ասում գումենթային աստուծեկա մարդկանց սղացնականում։ Եկան հոգին ճեղաժանը, թիշ շլավ եկել ես, բայց ես գա սնտեսնիկա սուսրի հրկտու եկա տանասուներին գազམ་ակերպել մի մաշինենք բերել, ասենք հվակեցեք ժողովրդի մասերը։ Մինին գլոխնա, մինին վետնա, 10000 հոգի դեպս մաս-մասրալ։ Բերնել բերել եկեղեցին ասում շուտ ազատեցին։ Տարել եկեղեցի մեծ մարդկանց հվակել եմ ասում ջայլները կարաչ։ Ինչքան հնարավոր է յուրաքանչյուր որպես թաղում կազմակերպել դեկտեմբերի 30-ը։ Ասում հունվարի 1-ը կանչանանք, ցորտ օրերալ կմնա ամսի 3-ին համը հասցնենք։ Հունվարի 3-ին թաղումին եկել են Ղարաբաղից Սրբազանը, Գորգեն Գաֆրելյանը, Բարիս Դատամյանը, հայգեն ղեկավարներ, բայց ահագին էլ մարդ Ղարաբաղից եկել են։ Մաշինի շարանը մի քանի կիլոմետր է։ Մի թուրքի գյուղը պետք է անցնել։ Անցեն գցել անցնելից ոչ մի բանալար չեն։ Քյացել են թաղում ու կազմակերպել բրացքի մագել էին սարքել։ Առաջ անգամ է տենց։ Միջև զոհեր, ինչ որ տեղեր իլա մի մարդ երկու մարդ, բայց որ 10 մարդ միանգամից թաղես ինքը ջայլ հասակավոր համարը մարդ չէ։ Հետաշենց թաղելից արդեն թուրքերը մեր ճանապարհ ուզացան փակել։ 7 հրաշ սրել չենք տանք թուրքերը մի հայեր սպանում։ Մարտունաշենի ֆերմայի պահակին սպանում են, որպեսզի թաղումը կատարի դատական բժիշկի պետական եզրակացություն տա։ Նրանք ուզում են թորք ուղարկել։ Մուկամաձայում չէ, հայանք էլ հայի տերիտորիայում, հայն էլ իրանք չեն համաձայնվել։ Հայի եկոցակունություն հասկացին, որպեսզի գործ բարձրացան դատական։ Այդ ամսի 5-ին էլ միջև ամսի 9-ը ձգձգումը, ամսի 9-ին նոր համաձայնվում են Գյուրաբադից ռուս դատական բժիշկի գալիս է, ամսի 9-ին ասլում պետք է քնենք, ամբամ այդ մենք թաղում չքնենք, ժողովուրդը արդեն մեզ հվ հավատալ չի։ Դրեք հասմապավտանգավոր է, վերտալյոտ կանչենք մի քանի հուքա, ասում դա ինչ պետք է անպայման կնենք։ Դասը ես քյում եմ Հովիկյալիսակյա։ Եկել են արդեն 22 հոգի են դարել։ Լրիվ գյուղերի ղեկավարներ, պա շրջանային ղեկավարներան, մի 6-7 հոգի մեկը գյուղերի գյուղսովետի կոֆոզնահագաներ։ Գնացել են սահմանանց են գնում Շահումյանի ու Խանլարի, այդտեղ առաջելել հայկական գյուղ, արդեն փախել են տեղ, այդտեղ թուրքեր են եկել, զոդի թուրքեր։ Դրանք է թուրքերին ատները ծախում են փախչում։ Խառը վախտվարից շատ խառնված եմ կամ չեք ասեն։ Դրանից հետո Մոսյանը օգնեց փող տված, ցեցենք մնացած հայկական գյուղերը, ով ուզմր տոնցախի ու կառնենք որպես թուրքեր ջան։ Այդ զոդի թուրքերն են։ Դրանք արդեն իմացել են բարմունքյունի մենք թաղումի։ Ձյուն օրը շիկ տակլերի ձյուն եկել են գյուղին։ Կս անցած կսումը առաջներս փակել են մեծ համասվակ ինքնակապ կանգնած մեջին թուրքերը կանգնած ավտոմատները հրացանել զինքով առաջը շարժուլ դեղ չկա հյաշեն կսարտեն հետևներ փակեցին դեղ սարը տեղերա սիտակ խալատները հակած զինված մարդիկ էր շրջապատանը ռացիա ուզացին խոսանք ասենք մերոնց շամյան որպես իր կյան տղեկը որ մզազատ են շամորթի կխինգան ռացիաները խլեցին տղեկը ասեն զենքերը հանեն կռվենք կռվենք լոխշից ոչնչացնական իրենք կուզովի մեջ նստած հրացանը պճակատի պահում այդ ինչպես անեն պիստոլետը եկան մզ 20 22 հոգին բռնեցին տարան։ 90 թվականի հունվարի 9-ին։ Իրադարձությունների նման զարգացման սպասում էիք։ Մոտորը պես բայց ստույգ չէ, թե ստույգին ես ավելի պատրաստ գնայի։ Չէի սպասում, որ այդ ժամանակ կարող ռիսկան է դա աստիճանի կան անեն։ Հələ սովետական միություն ուժի մեջ է։ Դրանք միայն եկվորդ թուրքերն էին, թե նրանց հետ կային այլ զինվորներ։ Հետո ասել են։ Նրանք իմացել են, որ մենք պետք է գնանք, տեղեկություն տա ոնց ասել, միջև այս չեմ կարծել, բարձր։ Կազմակերպված է դարանը պատրաստել։ Ուրեմն մզդարան ավտոգարաժը հետո տարան բարգան միած շենք կար, իրանց բուժկետներ։ Նախկին հա։ հայկական գյուղում, հա։ որտեղ թուրքերն էին հա, եկել։ Հա, թուրքերն էին, զոդի թուրքերն էին։ Խնդրում էին առաջ քարտուղարով, առաջ քարտուղարով գայականս գործկոմի նախագահի։ Հայաստանի թուրքերի ճանաչում չունեց։ Մեր շրջանի թուրքերից մոտիկ թոդան գյուղ կա։ Ցույց են տալիս, որ առաջ քարտուղարը այ ինքն է։ Սկսեցին ծեծել ինձ, տարան մի հատ սենյակ, հավաքեցին, սպասում էին, ասում պետք է ղաչաղ, ինչեր ասում, էս ասել են։ Մեծ ամենա ղաչաղները դու վախտը։ Սպասում են, որ տակյալ պիտի մեր հարցերը լուծի եկավ դա պարագլուխը իրեն Народный ֆրոնտի միջև այդ արդեն մերոնք Մոսկվա հասրել են իմաստվել վասենս կանա Գյուրաբադից մի հատ դասակ եկան զինվորականներ ավտոմատներով դուս եկավ տենց հրամանատարը այն տղան ավա ինձ ո՞ց բակու եկավ ասում ինչ ես անում բան չասես ասում խալաստոյ պատորները կռվելու իրանք չունեն մենք պետք է դրանց վախեցնենք, ասում են դրանք երևի հասկացում են վախենում չեն։ Ինչքան ասում են որ պետք է ազատեք, պետք է մենք տանենք հյուրանց, նրանք ասում են չէ, մենք ցես տալիս չենք։ Ասում է քեզ մենակ արանքից հանեմ տանեմ։ Ասում եմ արանքից կամ ժողովրդին ինչ ասեմ, ասեմ տարել եմ հանձնել եկել 20 հոգի, կամ բոլորս ենք կամ ոչ ոք։ Դրանք բայց միլպետին դատախազին հանեցին տարա։ Թուրքերը օրգանից վախող են միշտ։ Թեկուզ տարան ենք սխալեցին, նրանք քնացին ժողովրդին իմացան։ Ուշահամյանում էլ ինչքան թուրքեր այնտեղ ունեին, ստեղից ընդեղից եկած հավաքում հələ շարժ կար թուրքական գյուր 48 հոգի մերենք բռնել են թուրքերին պատանդ էին վերցել տարան այնտեղ դրանց ղաչաղը եկավ ովա քարտուղարը ովա քարտուղարը միննելա խոսում չէ մտես ընկա շահումյանի վիճակը ստեփան շահումյանն ա չէ ասմենուա ստեփանյան լոխ ստենց են անում որ տղեկը միննել ասում չէ սկսեցին ծեցել տողոցը երկուսը կասեիս քարտուղարին սկսեցին ինքներ արմատուրիա որտեղ էստակին կարակտալ ասմատը սկզին չեն կանական ինձ հանեցին տեղից տղաներին տանում նախարարի ծյուրման ինձ առանձին չարչարը մեն տանում են Գյուրաբադ բալնիցան։ Դրանից առաջ Մանաշիդ գյուղի նախագահն ինք Բենիկր ասացին գրանատա գցել մի քանի թուրք է վիրավորվել, սպանվել։ Դրանք Գյուրաբադի բալնիցում են։ Տարան դրանց կոշտը ինձ ծեցելով թքելով վարսեհա հառնել ենք Պիրել Աղաջանյանը, ով վարդ գրանատա գցել ասած դա «Դե, ինչ ուզում եք երեք, ինչ ուզում եք ասացեք։ Դից հայտարարաբար տարան Народный фронтի գրասենյակը ասացին ինձ հարցակցնես մապետի դու ասես հələ առաջ երթին այդ ժամանակ խանլար պլենումանն առաջ քարտուղարին հանեն։ Աս են Աղաջանյանը մի միլիոն ռուբլի է տվել առաջ քարտուղարին Գետաշենի առել ասում եմ այ առաջ քարտուղարը նորավար փոխել է Սյուրան ճանաչում չի ասում դու պետք է ասես Սյուրան ուզում ենք հանենք բայց պատճառ չկա մա հիմնական պատճառը դա է դու պետք է կյաս ասես ասում չի ռուսլական չի որ դա բան մեջ Народный ֆրոնտի բանդիտները իմացել են արի ստղեմ գալիս են արի ինձ բռնեն տանը դրանք ինձ գյուղացան տարա դեսրցնում են Հաջիկյան դենք ասում Ջեմերը վատ տեղը տանում են դե տաքսինեն իրենց համարյա զենք չունեն գզինված գալիս են ինձ խլեն տանեն պլենում տեղ քշերը ցորտերի մեջ հետո իրան Թազաշեն ենք ասում, Գերաբադի մոտ, մենց հայկական թաղամասը, Հայաստանից եկած թուրքերին ապրում տարան տենց քշտին ցելոպյաննիլը վասետը սեկտար փռնել են քվարցինալի թուրքերի խասյատնա քշերը բայեցին էքսորը բերում են աղդա բայց ես գիտեմ չէ մաշկերս էլ կապած բերում են աղդա մի գյուղ ակասը аэропортից մոտ է քիչա թուրքական գյուղ է մտեղ են պահում սամալյոտը չասեմ հնարավորություն սոյս բախջել եթե սամալյոտը դասը ուրիշ аэропорт չկա դե մնաք ստեփանակերտ аэропորտն օրեմ մոտիկ մտածում եմ բայց դժավականի դե քեզ զինվատյուրան շրջապատմը քշեցերեք տեղ մի քիչ պահեցին իրան աղդամի նարոդնի ֆրոնտի շենքը ու արդեղ նորից сартакны. Оказывается, в этот момент Вольскин грамма Наталья, Косолапов наряжает командующим. Асма танкеры верцмес кнес, чтобы ты, Володя, достал мне. Первым танкер кялис туркери гюдумин. Кнаны кипюрюмен чанапару паку. Зенга Талих Назма Аркадьевич, женщины огородили. Что делать? Стрелять, что ли? Асма, да, хочешь стрелять, что хочешь, чтобы достал Володя. Асма, а кто будет отвечать? Асма, ты стреляй, отвечать будем так. Шат сюрюмерин звонки. Я сюрян шат планери хамадзайни. Энмар Тасмыр, Володя, Анджату меня кар гармоник. Миацун Миабишаю. Асумты Анджатум Дзелы. Соедини Карабах дай Киргизии. Пусть будет НКО Киргизии. Лишь бы в Азербайджане не было остальные дело техники. А вот я так думаю, но мне мешают. Не Твоим братьям скажи, чтобы не мешали, я это сделаю. Դրանք էլ ինստից անում են։ Նորից ետ տանում են Կիրոաբադ։ Կիրոաբադի ճանապարհին արդեն ինիմա ամսի 11-ը։ 11-ին թուրքերը սկսում են պատմել, որ Մանաշիրի վրա հարձակվել է մեր Շահամյանի։ Ղարաբաղի շարժման առաջի իսկական պատերազմը ելելա Մանաշիր գյուղով։ Դա Խանլարի դեպի Գետաշեն, դա Շահմանի հայկական գյուղն է։ Կողքին էլ Թյոդյան թուրքական գյուղը։ Այդ գյուղով Տարոդնի ֆրոնտը Կիրոաբադից գալիս գալիս են հարձակվում Իզրայել։ Այդ ժամանակ Կարլենը Եկածանիմ Շահումյան կազմակերպած Ձեր եղբայրը Ասկերան ինքը թողում է, գալիս Ասկերանոն Միլպետ էր աշխատում։ Միլպետ էր ասում։ Գալիս է Շահումյան նստում, բայց իմ կաբինետում չի։ Պրեմնում նստում, ասում ես կաբինետը մտնել չեմ։ Ընդունարանում նստում, ասում է շրջանը ղեկավարել։ Նրանք մեծ ուժերով հարձակվում են, մերոնք պաշտպանում են, բայց Վոլսկին էլի օգտման օղաթիռով 11 հոգի ուղարկում։ Մի հատ աֆիցեր 10 զինվոր Գորսկոմի նախագահի տեղակալս Արոստամյան Ռոմանել ինքնակացած են Վոլսկի մոտ, ում որ սենսպյան, որ կորպուսին հրամանը տալիս մի հատ ուղաթիռ 10 զինոր մի աֆիցերով ուղարկում են հենց այդ թեժ մոմենտին գալիս են թուրքերին դե շպրտում ահագին սատկացնում են ոչ մի զոհելա դաշին դա նաև ինչ որտեղ եւ հոգեբանական ճնշում է չկա շրջկոմի առաջին քարտուղարը հարձակում են սկսում որպեսի ահաբեկեն հետ կանգնեն մտադրությունից եւ որպես ժողովուրդը փախչի հա եթե նրանք մանաշեդը վերցնին կողքին էլ մեն մի գյուղնա փախչելի են ձեզ տարան Կիրոաբադ հետո հաջորդ օրը ամսի 12-ին ասացին որ մեծ բայի, մեծ բայի Էլչբեյն է։ Էլչբեյը հրամանատվել որ ինձ տանեն իր մոտ Բաքու։ Ցերեկը չտարան, ասեն ցերեկը վախմենք որտեղ պոստեր կա, պոստերը կարող ափռնեն, սպանեն կարանք չհասնեն Էլչբեյն։ Քշերը ինձ նստացրել են մեքենա, ուրեմն այս ղաչաղը առաջնա նստած, երկու հատ հրացան սենց գցած, 5 փամփշտանոց, երկու հատ պիստոլետ գցած, Ժիգուլի առաջնա նստած, կողքից նստացրել են երկու հոգելի զինված, բայց ալյումինի միան թուլով ձերքերս ու ոտներս կապած։ Ուրեմն քան են դրանից վախում։ Գիտեմ դա ես առույց եմ, թե ինչ եմ։ Տարել են Բաքու, տարել Նարոդնի ֆրոնտի պատվալը։ Իրացին շերերը, երենք ալել հիմա շերեր, մերեր թողել, ժամացույց հապանա, երենք ալել ցեմենտի պոլա նամ, ցուրտ, ոչ մի ձերություն չկա, այդ պոլերը տարել են տենց կապած սկսել։ Ասում են ուժել կարան չմահանան դեմ կանան։ Մի քիչ հետո տարել են մի փոքր սենյա, թուրքերը եկել են ուրիշ ուսակցության անդամներ են, ինչ են եկել են, ասում են պետք է իրան տանեն հրապարակով, սպանել ենք, ժողովուրդը կան հավաքվեն, տեսնեն, որ ինչ ենք արել, որպես են ասածներին դասինի։ Հատանք յուրան մեջ վիճում են, այս ժողովրդական ճակատնա տեհանք, դրանցա մի եկան փոքր սենյակի մեջ, մեկը վտրած հրացան ինչանց աբրեզը։ Այդ աբրեզով կրակը, կրակը էս մինը հասցրավ տվա պատալոկ, լինը կրակը այս դեվարտալիս չեք սպանում քնանք, տարածվեց, տղել ազատվեցին։ Իրեք նետել չկայ սենյակը երկանց կրակեց, բայց կարացվեց, կախից խփեց արեն միջե պատալոկնած, ուժը տարանել քցեցին առանձին միտեղ, մտածում ես, հա, հայտարարություն գնալ։ Ձեւի անեն բարի ինքնասպանություն կատարեն մինա։ Քննական են, բայց հայտարարակաբար չեն։ Տանը ոչ տելևիզորի վրա չնստացնեն, բաներ ասեն, ասա, կամ հարը ձևից ծեցելու 100 միլիոնից մի հիմար մեթոդներ ունեն։ Բայց ոչ մի հնարավորություն կա, ծերքերս վետերս որտեղ տանում են կապած են բանը։ Դրանից հետո մի քանի օր բացին Բաքվի դեպքերը սկսել են ֆոտորասները։ Եկան ինձ նրանք դրանից վերցրին այդ Narodni Front-ի իրաց մարտիկներին արշուտ ու քաղաքից հանեցին։ Ահա գինտարան հələ ես գիտում չեմ որտեղ ունի։ Աշկերս կապած, հոտ կրծեր, կրծեր կապած մաշինի մեջ տարան մի մի պատվա գցեցի, մի քանի օր տանջեցին շատ, բայց մի պեն լասում չեն անում։ Դուք տեղակ չեք, թե ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարում, ես վրդեղ եմ, Իրանք խոսում են, որ արդեն զորքը մտել է, Բաքու կոտորակը կա, բայց այս ժողովրդական ճակատի ֆրոնտը լուսնում է շենքեր կա, հայկանաց ձեներ, երխոձեներ, բարենդեր ասում են պատահաններից քչում են, դալերի ճշտանա։ 25-ն եթե 26-ը լրի մուտ տեղեր, ոչ մի տան հասկանում չէ։ Նրանց հետո մի քիչ տեղից կարծես թե լևացրին, մի քիչ հյաշմին, հետո եկան դա վարկզպես թողան, դուրք քնես։ Ասում եմ, որ քնեմ, ես վերդեղ եմ։ Դա պասիոլոգ միաշտեղ ալսացես, հա, ես գիտեմ։ Բայց 50000-ից պասիոլոգ։ Ասում որ էզերի պես что է։ Կարամ 200 մետր գոնե կնամլի։ Մինա նույն турքերը բռնականն ավելի վատ վիճակում։ Բայց մա ինչ անենք, ասում բա ինչ ալի։ Ասում եմ զուշել եմ արդ գնացեք մոլլի մոտ տեսեք, այդ մարդին ինչ կարելի է իրաց։ Ասում եմ քյացել ենք մեր մոլլի մոտ, մեր մոլը գորանալ դացել է աշել, ասում ես կարն չեմ, որոշեմ ինչ արեմ։ Քյացեք մեծ մոլլի մոտ, մեծ նուլաններ ալլա շուքուր աշիզադան։ Ասում եմ քյացենք իրա մոտ, գորանը դացել է աշել, ասում եմ ալլա թողում չիրան սպանեք, ինքը աստծո մարդ է։ Ինչ ուզում եք արեք, բայց սպանել չկարելի։ Դες դե մի չանկամ շրջկոմի գրիշի համար թիթե տեղալու ծածկը, նայրան եկեղեցիների ծածկը։ Ես գրոնը շատ շուտացեմ, էլի սիրելիս եւ ասում ասում մենք ենթարկում ենք։ Ոնց քեզ կամ ազատ ենք կամ ինչ անենք։ Ասում դա էլի ձեր ձերքին է։ Գոտես դե քեզ տանենք, ասում դե տարեք, ասում տանենք ինչ տանք ու տեղը։ Ասում դե ես ասած հյուրք մոտ տանեք, եթե տանեք հայերի մոտ ձեր լայությունը դական ես դուսիկա։ Չի ասում իրավունք չունեմ։ Չարչարում եմ դան, բայց արդեն այդ աստիճանի մեջ։ Քիչ միջ հաց են տալիս, քիչ մարտավարի սկսեցին վերաբերվել։ Մի օր ասացին բայի քսկանչում։ Բեյք բայի, չի բայի։ Այդ գյուղին քնած տեսա մի շիկտակ մազերով, մուրուքա դեղերով, ծրկը փաթաթած մարդ անստած։ Ասաց ես սահմանից եմ գալիս վերավորվել եմ գրևները քնիմա, մենք սկսել ենք արդեն քիչ-քիչ առաջ գնալը, Ղարաբաղի շատ գյուղեր երենք կալել, Շահումյանը արդեն կավ է, բայց սուտ ասում։ Նենց վար գիտում չեմ, քզներ ինչ ձևի վերաբերվենք։ Ցած իրեն կյանք պատմին դառնում ես որ զակոնի եմ 20-25 տարի նստել եմ մատյուս եմ եկել եկել ես Народный ֆրոնտի անդամ եմ բայց ես մի բան նկարաչ եմ քեզ օգնել մեկ էլ նարդի խաղում ես ասաց ինչ չեմ խաղում ասաց նարդի պիրեմ խաղան ասաց քուց էր խմել։ Նարդին բերավ դրա, ասացին չի է խաղում։ Ասացին ինչ ոնում բար ասեմ ինչ իր են խաղում։ Մի կյանք ոնում է տելա քուցակին։ Ասում է գողական աշխարհն գիտես թե ինչա ասում է կյանք տա։ Ասում հայից դա հասկանում է կյանք, սա բայց դե-» ասում է դե խաղում են։ Եթե դու տանես կարող է քզզատել։ Եթե ես տանեմ արդեն առաջի Թայլանդ 5-ից խաղում ենք, 3 թայլա պետք է խաղանք 5-ից։ Առաջի Թայլանդ սա տանում է, աստված, բայց կան քեզ զարա, ելեն քեզ հետ կասիրում։ Դու ես տեղը չես ինձ օգնում։ Կարծես ձենս լսես։ Ժառեքցունեմ հասանեմ չեմ։ Ինչ ոզեմ Վարդազերը, ավելի լավակ տալիքան թե 5 զուրով, երկրորդ Թայլանդ 5 զուրով տանում։ Երրորդ Թայլանդ նույնը։ Տեղը մնացա զարմացած չլեմ մնացա։ Ասում, ինչ անեմ նայ։ Ասում հարցը տալիս ես այդ արքերա։ Վերջնած ռուսերան էր խոսում, հետո գիտած սկսեց թուրքերեն խոսալ, թուրքերեն պատասխանեց։ Ասում եմ, լավ դե կմտածենք։ Հաջորդ օրը եկան արդեն փետրվարի 13-ն։ Իրան տղեկ եկան թա բայ չաղրի։ Գնացի տեսա կողքին մի հոգի եւ նստած, ակաս կողքի նստածը Չինգիզ գա աղ Աղդամի մեծ ավտոպրոֆիլակտորը նրա դիրեկտորն է։ Աղդամի Народный ֆրոնտի նախագահն է ալի։ Ժողովրդական ճակատի ու Կարլին Կրաճնչիլսան մոտիկալ է Մետ Չենգիզն է եկել։ Հանել Շարլենի նկարը դրավ սեղանի։ Ասես ճնամ չու՞մ է, ասես գիլիմ ստոչնա։ Դա է իրան տղոց կանչեց, ասես դեկացեք իրան դե շերերը չղավա, կոշիկա շերերը, աման ինչ արեք, ասես դինա դե պատրաստի Ռիգինո ժամի 5-ին 6-ին ճանապարհվել։ Ասես ստանում մաղտա։ Չենգիզին շեյ ճանաչ։ Մի հատ Վոլգա, Սկորի помощь եկան ես ու այդ բյայը նստեցինք հա մի հատ տղա կա ինձ հետ ման են ատում քանլարի մարտունաշեն գյուղից էր նա էլին բռնել մի հետ ասես բայց իրան տնական չենք ասում խե ասում եմ իրան մասին խոսք չկա ասփորը կա կհսնենք աղդա մի որոշեք ասացա լավ կանենք ասում երևի 50 ավտոմատ էլ դրա հետ է կտա Մի եկել ենք Բաքվանից գցել, հələ մի 30-40 կիլոմետր եկել չենք, մեքենան կանգնացնում են, իջնում են։ Մի կիլոմետր քնում երկաթգծերի պարալին ճանապարհը։ Մոկը մի կիլոմետր գալիս, նորից գալիս է այս մեքենան ստեղ պոստա։ Ուրեմն պոստերը վախմաս, մը պոստերը եթե դիմացամ որ դու ես հաստատ կամ ընդ սպանականը, եթե իրաց չտան գնա կրակել ու սպանել։ Քշերին կիսավետավ կես այդ մեքենայը առավետ լուսանալիս ասել են աղդան։ Աղդան տարան միտեղ վարորդները կացո մաշին գցեցին մեջը, մաշին տարան գեղեցին, ինձ էլ այդ տղաներն հետս հայկին չայ տան պիրանս հանգստացեք այդ օքյակն առավոտը արդեն ուզմեր լուսյանը հանեցին ասեցին եկեք նստենք եկատեսա արարատ գրիգորյան արարատ կարմենի մոտ էր աշխատում արարատը իրան ժիգուլավը բայց այդ թուրքերն էլ երկու օքի կողքից նստեցին արարատի կողքին նստեցին իրանց էլ մի մեքենա մեր հետևից քյոլիմ են դես գիտ մեջ որ մի քիչ աղդամից դուրս եկանք օտացնենք ասկարանի գրանցան այդ մասերից ես ճանաչում չի մի հատ մոտ սար կար ահագին հեռ տեսա միացան են շոխ քնիմա հազարատ նենա կարլենա ասում կարողա որովհետև ստեղ պետք են հանդիպել բայց ինքը այնտեղ հետ պետք է ասում բանդը հիշ պետք են լեզ ժամին հաստատ կարլենա լիզանս քնուա գալի խեղճ նախբերս սարին տակին պայմանավորված իմ ռանդե պետք է փոխանա եկան կտեղ կանգնեցրին կարլեն դեղա մելից մեքենայով մենք էս գոլին նորից մի կարաքի կարոպտեք կա մի հատ կարոպկա ուղարկեցին էս կողմը հետո իմացի փողան հայկին էլ չթողեցին դե մերոնք վերցրել են շուշիի մելից է շուտ թուրքացի հարուստի տղաներ պատան շահմյան են բայսել ասում եմ 4 հիմար բիրեք հայկին էլ դացին թողա ես տենց եկա հետո էլ ախպերս համլետ այդ թուրքերի դացա թողում հայկին դացին թողում հայկին էլ երանում բերում Ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի հունիսի 9-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժողներ Դարիկ Ովոսկանյան, Նադեժդա Դոլուխանյան։